չկա եւ չի լինելու Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունների հետագա գոյությանը եւ հայկական պետականությանը վնասող որևէ փաստաթուղթ եւ Արցախի ճակատագիրը որոշելու է Արցախի ժողովուրդը Արցախի իշխանությունների հետ համատեղ։ Այս մասին հայտարարել են Արցախի ազգային ժողովի փմբակցությունների ղեկավարները այսօր հրավիրված համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ փոխանցելով Հայաստանի իշխանությունների Արցախյան գործընկերներին տրված հավաստիացումները։ Ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն է ներկայացնում ներկայացնում այցի մանրամասները։ Հանդիպումների հիմնական օրակարգն էր ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ, հետագա զարգացումները նաև համատեղ ջանքերով այդ մարտահրավերներին դիմակայելու աշխատանքները համատեղ սինխրոն իրականացնելու վերջերս ազգային ժողովում Հայաստանի վարչապետի կողմից հնչեցված որոշ մտքերի շուրջ նաև քննարկումներ են տեղի ունեցել եւ մեզ վստահեցրել են, որ չի լինելու որևէ փաստաթուղթ, որը կարող է վնաս բերել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների հետագա գոյություն ունենալուն ընդհանուր հայկական պետականությանը արձանագրվել է, որ Արցախի ժողովուրդն է որոշելու իր ապագան։ Մտահոգիչ հարցերը շատ էին։ Պատգամավորներն արցախցիների անունից այդ հարցերի պատասխաններն էին ակնկալում Հայաստանի իշխանություններից։ Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Սեյրան Հայրապետյանն ասում է, որ մի մասի պատասխանները ստացել են։ Հարցերը բազմաթիվ էին, շատ հարցերի պատասխաններ ստացել ենք, Շատ հարցեր մնացել են կիսատ, կիսատ այն առումով, որ մենք հասկացել ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները եւ ընդդիմությունները կարծիք են հայտնել Արցախի անկախության վերաբերյալ նույն դիրքորոշումն են հայտնել, այսինքն անկախությունը այլ ընտրանք չունի, ուղղակի աշխատելու գործիքակազմի մեջ տարբերություններ ենք տեսել, այսինքն նրանք գործում են նույն նպատակի համար, բայց տարբեր դաշտերում։ Այդ համատեքստում Արցախի պատվիրակությունը ներկայացրել է սեփական տեսակետները, ստեղծված իրավիճակից երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ կտրվածքով ելքերն ու անելիքները։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո երկու հայկական պետությունների խորհրդարանների համագործակցության որոշ խոչընդոտներ են առաջացել եւ այցի ընթացքում քննարկվել են նաեւ համագործակցության մակարդակի բարձրացմանը միտված քայլերը։ Այսօր ավելի քան երբևէ, երբ աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային լուրջ մարտահրավերների առաջ է հայկական պետական քաղաքականությունը միասնական գործելու միաբան լինելու անհրաժեշտություն կա։ Այսօր Հայաստանը եւ Արցախը միևնույն անվտանգային համակարգի մեջ են։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների կոչ են անում մի կողմ դնել բոլոր տարաձայնությունները եւ միաբանվել։ Իրանք էլ ցույց են տալիս օրինակը։ Իրականում հայկական պետականությունը այսօր կանգնած է լուրջ վտանգի տակ։ Եվ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դրա միակ կարևոր նախապայմանը դա համախմբված եւ միասնական լինելն է, այսինքն Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Այս երամիասնության շնորհիվ մենք կարող ենք հաղթահարել, ինչպես մենք դա հաղթահարել ենք ժամանակին 90-94 թվականների պատերազմը եւ հետագայում նաեւ պայքարն ենք տարել մեր ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար եւ այդ առումով այսօր էլ այդ համախմբվածությունը, այդ միասնականությունը ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Հակառակ դեպքում հետևանքներն անդառնալի են լինելու, ասում են падգամավորները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 5 խմբակցությունները սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա Ադրբեջանի հարձակման առնչությամբ հայտարարություն էին տարածել, դատապարտելով Ադրբեջանի ագրեսիան, ցավակցելով Հայաստանի մերքույր եղբայրներին, նրանց հարազատներին եւ շուտապույտ ապակինում մաղթելով վիրավորներին։ Պատգամավորները պնդում են. միասնությունը միայն կոչերով չպետք է լինի, այլ նաեւ կոնկրետ գործողություններով։ Արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի խոսքով Մենք եւս մի անգամ փաստեցինք, որ այո, միասնական ջանքերով կարող ենք հաղթահարել մեր արժև ծառացած այս մարտահրավերները, որը Արցախը ցույց տվեց թե հայտարարություններով, թե կոչերով եւ թե գործնականում մեր պատվիրակությունը հայտնվելով Հայաստանում եւ այս մտահոգիչ հարցերը վերելով։ Այսինքն միասնությունը մենակ կոչերով չի լինում, Մենք պետք է այս պահին միասնական եւ զգոն լինենք, լինենք մեր սիրելի քույր ու եղբայրների կողքին Հայաստանում։ Մերն է Ջերմուկը Գյումրին, ինչպես մերն են Ստեփանակերտն ու Մարտակերտը, ասում է Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վստահեցնում են, առանց արցախցիների կամքի ու ցանկության ոչ մի փաստաթուղթ նրանց ճակատագրի առնչությամբ չի ստորագրվելու։ Վստահելի են հավաստիացումները, թե ոչ ժամանակը ցույց կտա, բայց այն, որ մենք պետք է շատ զգոն լինենք, միանշանակ է։ Արթուր Մոսյանը համոզված է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտնի հայտարարությունից հետո Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրումը կանխվել է ժողովրդի ինքնաբուխ ընդվզման եւ Երևանում ու Ստեփանակերտում հանրահավաքների արդյունքում։ Շատ հաճախ իշխող կուսակցության որոշ падգամավորներ հանդեսելով այս ամենը անում են հայտարարություններ եւ նաեւ վարչապետի այս հայտարարությունը առիթ դարձավ նաեւ որ մենք ավելի շուտ ուղևորվենք Երևան եւ բարձրապես մի քանի հարց ճշտենք ես կարծում եմ այդ հայտարարության յուրօրինակ բացատրությունը գալիս էր նրանից որ ժողովուրդը միանգամից ընդվզեց եւ տասնյակ հազարավոր մարդիկ Երևանում եւ հազարավոր մարդիկ Ստեփանակերտում դուրս եկան բողոքելու, սա կարծում եմ ինչ որ փորձնական բաներ նետված որ ժողովրդի զգոնցում ստուգելու համար ամենայն դեպս իմ կարծիքը այդպեսին է բայց այդ ամենով հանդերձ իրար միասնականության կոչ անելը գործած սխալները երեսով տալը ոչ մի արդյունք չի տա համախմբումը ոչ թե կոնկրետ իշխանության շուրջ է այլ երկիրը դժվարին կացությունից փրկելու կամքի ընդհանուր գաղափարի եւ գործի Արցախի ժողովրդավարություն կուսակցության խմբակցության ղեկավար Դավիթ Մելքումյանը լրջանալու եւ խոսքերից գործի անցնելու կոչ է անում։ Մենք պարտավոր ենք վերանայել այսօր մեր բոլոր ծրագրերը։ Առաջի հերթին շատ կարևոր է պաշտպանության բլոկի զուգահեռ քաղաքացիական պաշտպանության բլոկը վերանայել եւ օր ժամ առաջ սկսել գործել։ Ամբողջ մեր ռեսուրսը մոբիլիզացնելու եւ այլ եւ այլ մի շարք միջոցառումներ վերադառնանք իրականությունը։ Իսկ իրականությունը այստեղ է եւ ցանկացած մարդու կարիք մենք այսօր ունենք։ Վերանայենք մեր ծրագրերը, մեր ապրելակերպ առհասարակ այնքան ժամանակ, ինչքան որ դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Մենք հույսներս պիտի մեր վրա դնենք, լծվենք ընդհանուր նպատակի իրագործմանը։ Այսօր արցախցիներին հուզող հարցը մեկն է. մնալու ենք Արցախում, հայ ենք ապրելու, Արցախը հայկական է լինելու։ Պատգամավորներն ասում են, այո, եթե մենք բոլորս միասնական ենք այդ պայքարում, անկախ մեր քաղաքական դիրքորոշումներից ու անձնական շահերից։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։